ธรรมสวัสดียามเช้าเนาะเราจะจัดสังค่ะตื่นกันหมดหรือยัง อืมยังไม่ได้醒过来的呢大家醒了没有เออถ้าใครรู้สึกร่างกายยังตื่นไม่ดี จิตใจยังตื่นไม่ดีก็อาจจะอาศัยการขยับนะเป็นตัวช่วยนะอืม那如果我们有谁

唯一即为根本来来让自己清醒一点，然后来听听话。แต่ถ้าใครเออรู้สึกตื่นดีแล้วก็อาศัยการฟังเป็นหลักก็ได้แล้วก็อาศัยรู้สึกตัวไปด้วยขณะที่ฟังนะอืม那如果我们诶有谁呢他比较他清醒过来了我们就以开示为主然后更觉知เพราะบางคนก็สงสัย ปฏิบัติไปด้วย ยกมือเอไปถึงปฏิบัติไปด้วย ฟังไปด้วยทำได้หรือเปล่าอืม有些人他会怀疑，哎，我一边做手部动作，然后一边一边听开示，这样可不可以啊？能做到吗？เออที่จริงก็ไม่มีอะไรถูกผิดตายตัวนะ其实呢，没有什么对与错。嗯，ก็เนี่ย ถ้าเราดูตัวเองอ้าว บางทีเราต้องการที่จะเน้นปลุกความรู้ตัวตื่นตัวของกายของใจ แล้วก็อาศัยการเคลื่อนไหวเป็นตัวช่วยนะ有时候呢，我们的诶依靠这个动来唤醒我们自己的身和心。แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอาศัยการฟัง แล้วก็อาศัยการดูความรู้สึกที่เกิดจากการฟังเป็นหลักนะ มันจะมีความรู้สึกนะอย่างบางทีฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรเราก็อาศัยการฟังเป็นหลักไม่ต้องขยับมือนะเออ我们有时候我们也可以有些人也可以用这个诶听开示然后诶再看开示以后再看内心自己内心里面的诶动动诶心理变化就是它起了什么量啊我们可以有些人也可以以这样来作为诶觉知。 一边听，一边内心里面的变化，就是听着以后会去分析呀，或者诶怎么样啊？听着怎么样？我们就以这个也可以来观看。你话，放参陪对，有时就，不参陪对。嗯， <laughs> 所以说，诶，有时候在听开示的时候也可以这样话，因为在一边听开示，一边在结知。是没，要是不，不得干，呢，都不得教，不他妈拜。 พูดไปก็มีคนเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังไปเลยก็มีเอ่อ在过去佛陀的的年代呃佛陀在开示的时候哎下面的哎人在听呢呃就在听的时候他们就开始他们就讲话了ทำไมล่ะเพราะว่าเขาเห็นตามไปในใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดว่ารูปไม่เที่ยงเขาก็เห็น ลูกไม่เที่ยงในตัวเขาเองในใจ为什么呢因为他们在观看佛陀上面佛陀在开示一边听一边在观看自己的心理变化哎身体和心的状态变化然后呢在佛陀讲到哎无常的时候，他就看到观看到自己的无身体变化、心的变化无常，所以他就降化了。嗯，เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวตนเออ เขาก็ย้อนกลับมาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวตน เขาก็พ้นจากการยึดตัวตนตรงนั้นเออ佛陀说哎所有一切都是无我嘞无我的他回转过来观看自己的身心看到自己的身心是无我的所以他是无我的从这里他就哎从这个我里面他就了脱出来了ตัวหลักสำคัญคือเขาเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้น ในใจขนาดนั้นตามที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะ最重要的就在他在当时就在那个时候佛陀讲到了这里他刚好他也回来观看到这里刚好就哎刚好就是佛陀说的他也做到了所以他这个时候他就降华了แล้แต่พวกเราเองนะจะเห็น ในขณะที่ปฏิบัติเคลื่อนไหว

ก็ปฏิบัติไปเรื่อยก็อาจจะรู้สึกเอ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ แต่พอไปเจอเหตุการณ์แบบ ทุกข์มาก ๆในชีวิต จิตมันก็หลุดออกมาได้เหมือนกันนะ有些人呢，在用功诶修行用功过程之中，他或者觉得自己诶我对觉知呢还不怎么清楚，但是呢，当他回到诶社会中去。 去工作啊，遇到一些问题呀，他遇到了一些苦的因啊，哎，他这个时候他就看到了，他就可以从这个苦，他就可以放下来了，看到苦的因。มีตัวอย่างนะเป็นผู้หญิงฝรั่งนะเป็นนักข่าว有一个有几个例子，有一位女人，她是个外国，一个外国女人，她叫นักข่าวนักข่าว啊，นักข่าว啊，有一位。 有一位在他在那个报纸上面看到了一位外国女记女记者，那考啊，那考是，嗯，也考了是吗？嗯，啊，啊，就是新闻记者，一个新闻记者。嗯，เขากับเพื่อนสองคน เขาเป็นผู้หญิงนะเออไปกับเพื่อน ไปทำงานเก็บข่าวที่ที่แอฟริกาทวีปแอฟริกาอย่าง ะเที่มีคนดำๆเยอะแะคนเอเ州啊，呃，他他跟他的同事呢到惠州去工，哎，做这个新闻哎工作。嗯，แล้วไปมันประเทศที่เขาไปทำงานก็มีมีปัญหามาก มีสงครามด้วย因为在那个国家他们有很多很多的问题。มีสงครามด้สงครามอ่า他们有。 他们那个哦，低干低干哈，呃，他们那个国家呢在诶诶在打仗，嗯，应该到那个诶仗那个什么仗上的那个什么战场上的新闻记者吧，啊，战地记者对，战地记者嗯，วันหนึ่งนะเขากับเพื่อน ก็ถูกโจรจับตัว ไปเรียกค่าไถ่ไปเรียก เรียกร้องจะเอาเงินจากญาติต้องส่งเงินมา เออ有一天呢，他跟他的同事呢被这个那个诶穷人呢诶给掳走了，然后要他们就是勒索他们，要他们拿钱，家人拿钱来赎他们。嗯，ก็เขาก็ถูกไปขังไว้ในคุกเนาะขังขังไว้กักตัวไว้ แล้ว他们就被给关起来了。มก็ ญาติก็ยังไม่ส่งเงินมาให้โจรสักทีนะกำลังเจรจาต่อรองกันเยอะเอ่อ他们在诶在诶那些亲戚朋友啊都没一直都没有拿钱来送给他们拿钱来数他们โจรเขาก็แบบทำทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะเยอะแยะเหมือนกันเอ่อ他们对他们的身体就做了很多的很大的伤害 แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเคยฝึกวิปัสสนามาก่อน但是呢，这个诶女弟子呢，她曾经有修过毗婆舍那。嗯พอพอเขามาติดคุกเขาก็เลยถือโอกาสว่า อืมไหนๆไม่มีอะไรทำ ก็มาฝึกวิปัสสนาต่อ อยู่ในคุกนี่แหละ呃，当他被关起来的时候，他就想，哎，现在在这里也没什么做，他就来用，他就来用功。嗯，ส่วนใหญ่เขาก็นี่แหละ เดินจมกรมแล้วก็ดูดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขา เออ他就诶精心呢然后去觉知自己诶那个心内心里面的一些情绪变化状况变化มีวันหนึ่งโจรสองคนมั้ง เออคล้ายๆ มันก็คงแบบ ความความหลงเกิดขึ้นเยอะนะ ก็เลย มาลากตัวผู้หญิงคนนั้นอะไปข่มขืน เออ有一天呢有两个男人呢就诶就把他抓出去然后把他拿抓出去然后就强奸他ผู้หญิงคนนั้นเขาก็พูดนะเขาแม่เขาพูดเขารู้สึกนะเขาบอกว่า ขณะที่ถูกข่มขืนนะเขาไม่รู้สึกว่าตัวเขาถูกข่มขืน แต่เขามองว่าเหมือนเป็น เป็นสัตว์ตัวเขาเองก็เป็น 那个新闻记者呢，在被强奸的过程之中呢，他自己就观看，看到自己根本就不是什么，就是一个像一个事相而已。哎，就像一些哎动物动物的事项，那些在强奸他的人也是一个相，也是一个事相。 就像动物一样而已，就像哎两个象之间在做一些事情而已，他根本就不觉得自己就是人有一个我在那里。嗯，เขารู้สึกว่าใจเขาแบบเป็นปกติมากแต่เขามองสองคนที่กำลังสมมติที่ว่ากำลังข่มขืนนะเขามองว่าสองคนเนี้ยมันเหมือนถูกความทุกข์ครอบงำเห็นมองเป็นวัตถุที่มันเป็นตัวทุกข์ 他看到自己，他自己的心呢？观察到自己的心，非常的平静，非常的正常。可是看到那两个男人在在强奸他的男人呢，刚好非常的苦，像是在地狱里面受苦一样。那然后你放了那，他，你嘞，是讲，他解他妈的，他妈的女人，嗯，这个时候呢，这个女人她就见到了火。嗯，那好好。他， มองคนนะ ไม่เป็นคนเข้าใจไหมมองคนเป็นเป็นวัตถุ แต่ไม่ใช่ว่ามองแบบไร้ค่านะ แต่มองเป็นการไม่ยึดมั่นในตัวตนนะ他看到人呢，并不是人，而是一个像而已。但呃，不是，哎，他的心他没有去执着，只是他的心不是那个人，他不是人，他是人，可是在他的心中里面没有没有人像。พะเขามองแบบนั้นนะ เขาไม่มีความรู้สึกโกรธคนที่ที่กระทำเขาเลย所以当看到这些见到这些话以后，他的心没有没有生生气，没有起嗔恨心。嗯，เขาก็ไม่ได้แค่รู้สึกแบบนั้น หรือพูดแบบนั้นนะ พอตอนหลังเขา เขาได้รับการไถ่ตัวเนาะเป็นอิสระออกไป เอาเงินมาให้โจรเขาก็กลับไปที่บ้านของเขา 嗯，后来呢，就诶诶，家人呢就拿着钱过来赎他，他就回家去了。嗯，他เป็นคนปกติเนาะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเนี่ยคงไม่กลับมาประเทศนี้ล <laughs> เออ。如果一般普通的人，一般的人呢，遇到这样的事情呢，肯定就诶没有没有脸再回国去了。对。哈？不是，是我们在哦哦嗯。 如果是这样，也如果是有一般普通的人呢，遇到这样的事情呢，从此以后呢，他就再也不回徽州来了。嗯，แต่ผู้หญิงคนนี้นะพอเขากลับไปประเทศเขาก็ไปพูดคุยกับเพื่อนเขาแล้วก็อยากจะกลับมาทำงานที่ประเทศนั่นแหละที่ที่เขาถูกข่มขืนน่ะเพื่อมาช่วยคนในประเทศนั้น มาทํงานพัฒนาชุมชนเนี่ย当他回国以后呢，他就跟他的诶朋友、同事聊起在这个诶过程之中，聊起他这件事情，然后他就跟他们说，他还想再次回到贵州来，他想帮助他们。嗯，เพราะว่าเออก็มีมีคนถามว่าทำไมกลับมาเออไม่กลัวเหรออ啊，有些人问他你为什么还要去？你不害怕吗？ไม่โกรธ คนที่ทำเขาเหรอ他说你不生你不诶憎恨他们诶强加你的人吗เขาบอกไม่他说没有我没有憎恨他们แต่อยากกลับมาประเทศนี้เพื่อช่วยเหลืออีกหลายๆคนที่ที่ก็เคยช่วยเหลือเขาแล้วก็ก็ประเทศนี้ก็มีปัญหาเยอะเขาก็อยากจะช่วยเหลือ他说想回到惠州来 帮助他们。有些人曾经在诶帮过助他的人，帮助曾经有帮助过他自己的人，也想他们那里有很多很多的问题，呃，他也想去帮他们。วันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของของฝรั่งเนาะเขาก็ยังเออรู้สึกแบบนี้ได้อืม这个就是这个诶他嗯อะไร

用功修行也同样可以做到。เหมือนมีหลวงปู่ที่เมืองจีนรูปหนึ่ง ท่านก็ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันนะอ่าใจ在诶我诶ที่หลวงปู่ที่ไหนหลวงจีนประเทศจีนประเทศจีนเออ在中国呢也有一位这样的老老和尚他也同样的可以做到ชื่อถ้าออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ หลวงปู่ซื่อยุ่นนะซื่อ เยนต运大师，ที่ชื่อหยนซื่อหยิงที่วัดที่วัดของท่านไวรางนะอ๋อที่ว่าที่ว่าอ๋อเเลลยยืออซซหหหิงาน对是西西英老和尚西英ซ和尚มีใครรู้จักบ้าง有没有人有没有人听说过认看过书或者认识知道吗？也都知道。

金人打。嗯。ใช่ไหม ท่านอายุมากแล้วนะ ถูกทหารมาทุบตีทำร้าย จนเรียกว่าสาหัสนะ เกือบตายฮะ他年纪很大了，然后诶诶被那个金人打到，他的骨头断了，差不多要死掉了。嗯，ก็มีลูกศิษย์นะก็มีลูกศิษย์สงสัยในตัวท่าน เพราะว่าคล้ายๆอาการท่านเหมือน มัน ใกล้จะตายแล้วทำไม ท่านแบบไม่รักสังขารไปเลย แบบคล้ายๆไม่ต้องห่วงร่างกายนี่หรอกนะปล่อยให้มันตายไปเถอะประมาณนั้นอ่า有一位他有一位弟子就是看到哎，因为老和尚呢，他那个被打了那么严重，要死掉了，然后他就放弃了哎治疗。แต่ก็มีลูกติดบาง เออแต่ก็ท่านเหมือนท่านมีความพยายามที่จะไม่ให้ร่างกายมันตายเนาะพยายามฟื้นขึ้นมานะ 但是呢，呃，老和尚本人呢，他就很努力的不让自己给死气，他就哎、就哎哎哎很很哎、就是想让自己能够再次做起来。嗯，พอท่านฟื้นฟูร่างกายพอพูดได้พออะไรได้ท่านก็เลยบอกลูกศิษย์ท่านว่าเราสงสารเขาเราเลยไม่ตายเพราะว่าถ้าเราตายเขาจะต้องตกนรกอ่า老和尚就说 哎，我很我很可怜他，所以呢，不要哎，现在哎，不要死，就是说，哎，如果我死了以后呢，那么这个金人呢，他就得下地狱。ใช่ไหมเพราะท่านคงคือท่านก็คุณธรรมท่านสูงเนาะถ้ามีคนมาทำร้ายคนที่คุณธรรมสูงนะคนนั้นก็ตกนรกเลยนะ因为他的德行已经非常的高那么有谁呢来伤害德行高的人呢他一定要下地狱 ท่านไม่ได้โกรธคนที่ทำร้ายร่างกายของท่าน ท่านสงสารเขา他没有憎恨这个伤害他的人，他只是可怜他。ใช่ไหมคือมองด้วยความสงสารนะมีแต่จิตที่เมตตาอยากจะช่วย เพราะว่าเขาหลง เขาก็เลยทำ因为他心里面只有慈悲心，只有爱心， 他看到他迷了，很可怜他，所以他就想帮助他。เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการมองตนแบบไม่ยึดมั่นในตนนะ因为看到，因为来看自己来观看自己，因为自己内心里面就没有任何的执着两着。นี่แหละคือคนที่มีปัญญานะมันจะมองตนแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็เลยมีเมตตากรุณาที่ สงสารเพื่อนมนุษย์มากกว่าที่จะคิดเห็นแต่ตัวเอง人呢人有德性的人呢他内心里面他非常的有智慧他看到了的是只有可有诶可怜和同情นั่นแหละเนาะพวกเราที่จริงเนี่ยเราการเจริญสติเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจะทำให้เราถอนการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน 呃，我们修皮婆尸那，毗是这个皮婆尸那天，让我们从这里面呢走出来，从这个执着里面走出来，放下了我，不去执着我。个个顿呢啦，个我呢啦，咪变个因为这个我呢，它就是会，它就是苦。哎，脏盖呢啦，然后对因呢，咪变个苦啦，然后就约阿赖咪得呀。 这个身呢，是身呢，它本来就是苦，我们有什么好执着的？แต่เราอาศัยเขาได้นะอาศัยเป็นเป็นเครื่องมือนะเป็นอุปกรณ์ในการอยู่ในโลกนี้นะ但是我们都是依靠它，就是哎，它是工具，在我们这个哎用功的工具，所以我们都是依靠它。คล้ายๆนะเปรียบเทียบคล้ายๆร่างกายเปรียบเสมือนรถยนต์นะ เราขับรถยนต์หรือว่าเรานั่งในรถยนต์อืม就像呃可以举呃来呃对比比较一下就像我们是我们这个身体呢就像一部汽车我们在里面开车坐在车上面开车ใช่ไหมสมมติร่างกายคือรถยนต์จิตใจคือคนคนที่อยู่ในรถใช่ไหม呃我们这个身体是一部汽车那个心呢就在坐在汽车上面的人 การเดินทางเพื่อพัฒนาจิตใจก็เหมือนเราอาศัยรถยนต์นะเราต้องอาศัยรถยนต์เดินทางไปถึงเป้าหมาย อ่就是我们要出远门一样，我们的我们依靠这个身体来到我们的目到我们的目的地。แต่ถามว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายแล้วถ้าเราไม่ลงรถมันจะเป็นมันจะถึงจริงหรือเปล่าอ่า 那如果我们到了目的地，到了目标、目的诶目的地了，我们不下车，我们是否能够达到呢？对吗？我们要得在那啊，不要放在内内个那我们的下车了，我们不去执着于车，所以我们我们不去执着两脚这部车，然后我们才能够下得了车。嗯，那，身体就变那了。身体也一样。毕竟，没得。 ทุกสภาวะธรรมก็เหมือนกันนะแม้แต่เป็นกุศลที่เราพยายามสร้างขึ้นมา มันก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเหมือนกันอ่าเออ就是我们的内心的心理活动，我们也是一样的。就是我们修的善的善良，我们也是一样。พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น。 佛陀教导我们说：我们修的一切，我们做的一切，所做的一切，我们不去执着它，也不去量着它。我们做的一切，我们不去执我们做的一切，我们不去执着它，也不去量着它。我们做的一切，我们不去执着它，我们做一切，我们做的一切，我们不它，也着我们一切，我们不去一切，我们我们一做的一切，着我们一一一做它，着我们 哎，到了彼岸后我们就上去了，把它放下。对啦，那，我们为什么要学？知道，然后忘，知道，然后嗯，所以呢，我们现在在觉知以在觉知的过程之中呢，我们知道以后就放下，觉知就放下，知道了放下，知道了放下。你看到内个么干？啊，看到就忘，看到就忘个么干？看到我们的内在也是一样的。 我们看到以后，我们就放下，看到就放下。หรือเกิดความสุขขึ้นในใจอ่ะรู้แล้วก็อย่าไปติดมัน或者我们内心开心也好，我们看到以后，我们就放下，不要去不要去量着它。สงบก็รู้เหมือนกัน宁静我们也知道，不去量着它。นี่แหละถ้าเราฝึกแบบนี้ฝึกรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเนี่ย มันจะทำให้ เราไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนขึ้นมา这个觉知呢就是来训练我们训练我们看到以后就放下训练我们看到以后不去执着不去粘着它嗯อันนี้แหละ แต่ที่จริงนะ ตัวที่สำคัญมากในการปฏิบัติธรรมนะ其实呢在修行最重要的คือสิ่งที่สาคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรม ออออยู่ใเตตัวคื呃，因为在诶，ไ是่多，诶，上ตัวสิ่งที่สำคัญ่สิ่งที่สำคั就是一切最重要的呢，诶，คล้ายเอ่อคล้ายๆเหมือนเราปฏิบัติธรรมเนาะเราคิดว่า นิพพานหรือ ความสงบสุขเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ อยู่นอกตัว หรือว่าอยู่ข้างหน้าอ่อ一切最诶那个 เมื่อกี้เนี่ยิร์ฟังน่าจะไม่ก็เข้าใจเพราะไม่ตรงเนี่ยอ่ะบางทีสิ่งที่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเออ就是一切最重要的คล้ายๆกุญแจสำคัญเออกุญแจสำคัญหรือเคล็ดลับอ่า一切最重要的就是这把钥匙คืออะไร这把钥匙是什么ำคือการ แค่หยุดการแสวงหา อ่า就是我们停止停止到处去寻找寻寻觅觅อืมก็บางทีเราคิดว่าเราจะต้องไปหาอะไรเอ่อหาความสงบที่ข้างนอก หาความพ้นทุกข์ที่อนาคต แต่จริงพอเราหยุดการจิตหยุดจิตที่แสวงหานะจิตมันอยู่กับตัวมันก็พบของมันเอง 我们我们在想呢，我们的呃幸福跟快乐都到外面去寻找。我们在想呢，我们都去诶，明白。哈，快乐，哈，快乐，哈。啊，就一个样，一个样，个代。 <laughs> 嗯，我们呢，我们都想到自己呢去找到外面去寻找我们的开心快乐。我们也会到到处去找，要用功修行去找我们的老师，到处去寻寻找找妹妹。 จากประสบการณ์ตัวเองนะ เคยมีแบบนี้ มีบางช่วงนะจิตมันจิตมันอยากจะดิ้นมาถึงว่ามันดิ้นอนอยากจะไปหา ที่สงบสงบเพื่อปฏิบัติธรรมแบบ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนมากอ่า因为我们我有我自己的经验，我有时候想到去找一个很安静的地方，就是很静的地方，我要来用功修行，我不想，哎，不要太多人的地方，太吵闹了。 จิตมันอยากจะไม่อยากอยู่วัดไม่อยากเจอกับปัญหาที่ต้องแก้ไขไปในวัดอ่า心不想在寺院里哎不想去解决寺院里面那么多的复嘈杂的事情不想去做จิตมันคล้ายๆมันไม่อยากอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่เนาะมันอยากจะไปหาที่ใหม่ที่คิดว่ามันจะมันจะเหมาะหรือว่าเพื่อในการปฏิบัติธรรมเออ不想 心不想在在自己诶住的地方，因为想到其他地方去找找其他地方。คือจิตมันคิดว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องต้องทำแบบนั้น因为心呢想到那样做呢，我们可以了苦，可以从那里走苦出来。อแต่พอ แต่พอวันหนึ่งนะพอมันจิตมันคล้ายๆพอมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอ่า 有有一天我们的心回到我回到了自己的身心上面来。คือมันมาเห็นว่าจิตที่มันดิ้นรนเนี่ยมันมันทุกดิ้นรนอยากจะไป因为心呢，它不停在那里寻寻觅觅，找寻寻觅觅，所以心很苦。เออมันมันอยากจะไปมันยังไม่ไปแต่มันมันทุกข์มันมันไม่สบาย想出想去想出去但是没有去所以呢心就很苦เออ พอแค่ย้อนกลับมาเห็นจิตที่มันกำลังทุกข์นะ มันจิตมันก็คลายจากความทุกข์นะเออ当我们回过来看我们自己心的时候哎那个时候苦它马上就灭掉了เออก็เลย อืมเราก็ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรนะทำไมมามาหลงแบบนี้อย่างเนาะ อ่า在所以就自己清醒过来哎用功已经好长时间了 呃也差不多了，为什么还会迷的这样，迷在这一点？แต่ที่จริงพอกลับมาอยู่กับสภาวะตรงนี้แล้วเออไม่ต้องไปไหนก็ได้ละ所以当这个心回到这个这样的诶来呢，它就不用到哪里去了。所以停心停诶那个停止的行行找行行灭灭，ใช่ไหมเราก็ที่จริงพอเราอยู่กับตัวเองจริง ๆ ไม่ต้องดิ้นรนเนี่ย จิตมันก็ไม่ได้ทุกข์ละ 所以一停止心一停止苦就灭了เราลืมนะลืมตัวลืมคิดไปหาความสงบที่ข้างนอกหรือที่ข้างหน้าแต่จริงมือไม่ได้จริงความสงบมันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะ因为我们的心忘记了自己我们心想到外面那个幸福和快乐在外面我们会去在外面去寻找其实幸福快乐跟 哎，了苦就在自己的身上面，只要心一停止下来，停止心心念念，苦就没了。เนี่ยเราเลยคิดว่าเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญที่จริงนะ แค่รู้ทันจิตที่มันดิ้นรนแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราย้อนกลับมาเห็นจิตจิตมันก็ไม่ดิ้นรนละ所以呢，这把钥匙最重要的就是回来观看我们自己的心。只要你看到一，哎，看到自己有看到异样就好了，它 他就苦头就จ了เนี่ยบางทีนักปฏิบัติธรรมนะก็ต้องระวังกับดักตรงนี้นะมันจะคอยหลอกให้เราแบบดิ้นรนเเพื่อต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่า所以呢我们用功修行的人呢在这一这一点呢我们得小心注意一点因为呢我们有时候会被骗了说哎我得去找一些什么然后才才才可以嗯ย้อนกลับมา รู้สึกตัวให้มันชัดๆ ให้มันเด่นขึ้น มันจะเห็นว่าที่จริง เอออยู่ตรงนี้มันการไม่ดิ้นรนเนี่ย มันปรากฏธรรมะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว我们的来回过来观看我们自己，哎，当我们自己的心意，其实就在这里。当我们一停止以后，那个法它就升起来了。嗯，ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะ มันก็ เออมันก็ไม่ต้องไปไหน ก็ได้นะหรือจะไปก็ได้ตามเหตุตามปัจจัย แต่ไม่ใช่ไปเพราะความอยากนะ我们呢，如果我们看到这里以后呢，我们的心呢，看到这个碗，我们的心呢，哎，你想要去哪里都可以，你不去也可以，就不会到处去行邪，但是会随顺着阴阳，随顺着阴阳，不是说跟自己的欲望去了。แล้วก็ไม่ต้องกังวลอนาคตนะ也不用去哎。 想未来的事，担心未来的事情。有那ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะ，他变成僧，然后他病，快要死了。啊，有一个修行人，他得了癌症，差不多要死了。他就想要死在寺，死在寺院，所以他就来到了苏卡多。 ราะเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนมา ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งนะ甘田长老的学生有用功修行也有二三十年了เออยี่สิบสามสิบปีละก็เออมีวันหนึ่งนะเขาพระอาจารย์ไพศาลก็ไปพูดคุยกับเขาอ่า有一天呢，阿江派上去跟他说，跟他就是跟他聊，哎， 哎互动开始跟他开始嗯ก็ถามว่ามีความกังวลใจอะไรไหมอืมแล้วจะ问他内心里面有一些什么担忧啊เออเขาก็บอกว่า ก็กังวลใจว่าตอนตายจะขาดสติอ่า他说我在担心在死前我是是否会缺邪性没有邪性ใช่ไหมเพราะว่านักปฏิบัติธรรมนี่ อยากจะมีสติตลอดเวลา จนทั้งถึงตอนตายก็ให้มีสติตลอดเวลา因为用功修行的人呢就想时时刻刻都有觉性然后在死的时候也有觉性อาจารย์เวสาก็ถามว่าเอาแล้วตอนนี้ เราสามารถมีสติอยู่ได้ไหม然后他阿江潘夏就问他那我们现在当下能有觉性吗能够做到有觉性吗เขาก็บอกว่าก็มีสติอยู่ได้อยู่แม้ทรมานร่างกายอยู่บ้างแต่ก็ยังมีสติได้อยู่

我自己会持续下去，他自然会自然持续下去。嗯，他哥开放个心怀ลงไป呢。啊，这个时候他的心，当他的心就放下了。然后，当他的心就放下了。然后，当他的心就放下了。嗯。后，当他的心就放下了。然后，当他的心就放下然后，当他的当他的心就放下的心就放下了。然后，的心就嗯。下了。然后，当他的心嗯嗯，下了。然后，当他的心嗯。放下了。然后，当他的心就放下了。然后，当他的心就放下了。然后，当他的心就放下了。然后，当他的心就放 เขาก็ไปสงบดีนะ当天长老去见他，在死之前去见他，看到他，哎，死得很安很安详。เพราะอะไร เพราะเขาเอ่อ ตอนแรกถ้าเขาไม่วางความกังวลนะว่าจะตายแบบขาดสตินะบางทีก็อาจจะขาดสติจริงๆ刚开始的时候，如果他不是担忧他哎没哎死之前没决心的话，那么有时候也真正的会 真的在死之前会切结心แต่เพราะว่าเขาวางไม่ไปคิดถึงตอนแกตายนะ แค่กลับมาอยู่ปัจจุบันทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งอ่ามัพอเลยอ่า当他放下了他自己的担忧呢，那个心的时候，他就回到当下来，一次一次的知道。นะเนี่ยพยายามเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะทำตัวแบบไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบัน我们最重要的只就是做到自己自己做到没有过去也没有未来只有在当下ใช่ไหมสังเกตไหมถ้าเราไปคิดแต่เรื่องอนาคตเนี่ยโอ้จิตมันไปหาความสุขข้างนอกตัว หรือว่าหาความไม่ทุกข์ที่อนาคตนะอเ哎，有没有体会到我们的心呢，在去诶寻找诶 事诶未来的事情也会去想过去的苦。หรือบางทีจิตก็ติดกับอดีตเรื่องราวที่เป็นทุกข์ใจ หรือเรื่องราวที่สุขใจนะอ่า有时候有我时候有时候我们的心呢也会去两在过去的诶乐或者苦เพราะการคิดถึงอดีต คิดถึงอนาคตมันทำให้มีการเปรียบเทียบกับปัจจุบันอ่า我们去诶 两朝的过去和未来跟当下是诶、可以诶、有个比较。การเปรียบเทียบนั่นแหละ มันทำให้เกิดความทุกข์ใจ因为呢，我们会去比较个诶、过去啊、未来是怎么样呢，所以呢，我们就会带来苦，跟带来的苦。แต่ถ้าเราไม่มีการเปรียบเทียบในใจนะแค่รู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย เออมันมองกลับมาอยู่ปัจจุบันจริง จิตมันก็ไม่ทุกข์แล้ว那如果我们在当下不去不去拿过去和未来来比的话，那么我们在当下是怎么样就是怎么样接受它，那么苦就没了。ลองพิจารณาดูเนาะว่า ถ้าเรากังวลอนาคตหรือไปคิดถึง แต่เรื่องอนาคตเนี่ยทุกไหมอ่า那我们可以尝试一下来观看一下，如果我们去两宅过去哈，还是担忧于未来呢？看一下是不是会有苦，辛苦不苦？ แต่เราอาจจะมีเป้าหมายในชีวิต หรือว่ามีการวางแผนอนาคต แต่ถ้าเราไปยึดมันมาก เราก็ทุกข์นะอ่า那么呃我们也也应该会有诶未来的目理想也会有未来的事迹未来的一些构诶思构，但是呢，如果我们过于执着、过于粘着的话，就会给我们带来苦。เรามีหน้าที่การงานเรามีครอบครัว แล้วก็มีแผนงานนะแต่พีนี้ว่าเราอย่าไปคาดหวังถึงความสุขหรือความสำเร็จที่อนาคตะ有工作，我们有家庭，有事业，但但是呢，我们不要对这一些诶有诶有过于期待，对未来的会有过于期待。那么你有期待的话，太过太多诶过于期待要什么诶开心快乐啊去寻找的话，那么你就会有苦。 แต่คืออะไร เรากลับมาตั้งใจทำที่ปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะ那么我们我要的话我们就是要回来回到当下来认真的用功这个这个就是最幸福的เนี่ยถ้าเราตั้งใจทำในปัจจุบันให้ดีที่สุด ก็จะเหมือนผู้หญิงคนที่เป็น มะเร็งเขาก็ทำปัจจุบันดีที่สุดต่อไปเรื่อยพอถึงคราวที่ร่างกายมันหมดลมหายใจ มันก็หมดภาระมันก็ไปได้ดีได้我们在当下来做到最好为止就像那位女居士一样在她诶诶临死之前他就是在当下，他就是一次一次的知道，一次一次的觉知，在他死之前，他也可以很安详。นะดังนั้นวันนี้ก็อยู่กับวันนี้นะอย่าเพิ่งไปไหน我们今天就活在今天，不要到处跑，不要去别的地方。 จะเพิ่งไปแม้แต่ชั่วโมงข้างหน้านะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดนะ我们努力的活在就在当下，不要去想未来，也不要去跟下一个钟头去想未诶诶下一个钟头要做成什么，我们就在当下就好了。เราไม่ห้ามความคิดแต่เพียงว่าโอ้รู้แล้วก็กลับมา我们不去打压妄量，但是我们看到它，我们就回来。กลับมา เนี่ยอยู่ตรงๆเราจะสัมผัสได้กับความสงบสุขที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะอ่า我们就回来回来的就是诶回到当下来因为呢这个诶ความสงบสุขมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว这个我们回到当下来这个安静还有诶自在呢就在当下就在这里นี่แหละเนี่ย ความไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะ苦เออ不苦就在当下不用到处去 สีจ้ะเนี่ยเราจะเข้าใจเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละ我们就会了解，我们就会知道佛陀就在当下。ธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้นะ法也在当下。ตัวเราเองก็เป็นพระสงฆ์เป็นพุทธะก็เกิดตรงนี้เหมือนกันนะ自己就是佛陀，就是就是诶，出家人就在当下。เออตัวอะไรตัวที่ใจมันมีสติ อยู่กับปัจจุบันนี่แหละคือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมเลยอ่อ因为我们的心有有觉性，觉性就在当下，所有的一切就是觉性。ใช่ไหมบางคนก็บอกเคสมีการสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเยอะใช่ไหมแต่就在我们呢，就是只要在当下就可以了。แต่พวกเราก็โชคดีเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนแค่ ปัจจุบันนะแต่บอกวิธีอยู่กับปัจจุบันนะเราก็ทำวิธีนะให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อเทียงบอกว่าเออหลวงหลวงพ่อเทียง教我们活在当下我们在就在当下做就在当下修当下เนาะก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนาะอ่า我们来诶就是来做的诶在当下是最诶做到最好为止กรบพระพร้อมกัน嗯我们一起来礼佛